հայրենակիցներ այսօր նոյեմբերի 24-ն է օրը 3 շաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում նոյեմբերի սկզբից Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, որտեղ հաճախում են 20-ից ավելի երիտասարդներ։ Մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած սյուժեում։ Հերախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն Արցախի Պետական Համասարանի Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Սիրա Ավանեսյանը, ով ուզում է մասնագիտությամբ աշխատել։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հրաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Նոյեմբերի սկզբից Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, որտեղ հաճախում են 20-ից ավելի երիտասարդներ։ Մարտական ակումբի գաղափարը Արցախագերտում հասարակական կազմակերպության համանախագահ Արտակ Բեգլարյանինն է քանի որ տեսել են որ դրա պահանջարկը կա, հատկապես աղջիկները անընդհատ հետաքրքրվում են կամ ասում են ինչ է Արցախում նմանատիպ նախաձեռնություններ չկան, որ աղջիկները կարողանան կրակել սովորել կամ մարտարվեստներ սովորել եւ այլն, այսինքն հիմնականում ռազմական գիտելիքներ ստանալ։ Դրա համար փորձեցի նախաձեռնել մոտ 2 շաբաթ առաջ սկսեցինք աշխատանքները, մինչև այդ մոտ 1 ամիս հավաքագրումներ կատարվում, հայտարարություն տարածել էինք։ Եվ արդեն 2 շաբաթ է հանդիպում ենք, արդեն որոշակի հստակեցված ծրագիր կա, տեսական, ֆիզիկական եւ կրակային հմտություններ, պատրաստվածություն է այստեղ տրվում եւ շաբաթը երկու անգամ ենք հանդիպում, այսինքն երկու անգամ էլ ֆիզիկականը կա, պլյուս 1 օր տեսական, մյուս օրը կրակային պատրաստվածություն։ Ենթադրում եմ, որ ժամանակի ընթացքում արդեն ավելի որոշակի կդառնա մասնակիցների քանակը, նոր անդամներ կգան, միգուցե ոմանք արդեն էլ չեն գա, հետաքրքրված չեն լինի, բայց կարծես թե 20-ից ավելի մասնակիցներ այս պահին ստաբիլ գալիս են։ Զրուցակիցս ասում է, որ մարտական ակումբի ստեղծման մտահղացումը կյանքի են կոչել կամավորների աջակցությամբ ամբողջությամբ կամավոր հիմունքներով դասատունները ռազմագիտության դասատուն, առաջին դպրոցի դասատուն է Արայիկ Վիրյանը կամավոր, մարտարվեստինը Հարութ Ադամյանն է, Ուշուի բավականին հայտնի վարպետ, ելի կամավոր հիմունքներով կազմակերպչական աշխատանքները կամավոր, մեծ ֆինանս չի պահանջվում, առաջին դպրոցը իր լսարանները, արածքարանը, դահլիճը տրամադրել է, ելի անվճար հիմունքներով։ Հետագայում արդեն պլանավորում ենք այցերի, այսինքն զորամասեր այցերի կամ հրաձգարաններ այցերի համար Պաշտպանության նախարարության եւ ազատամարտիկների միության հետ համագործակցել։ Միգուցե ռեսուրսների առումով իրենք աջակցեն։ Գաղափարը, որ աստիճանաբար ավելի պատրաստված լինի այս խումբը, որքան կարողանանք այդ խմբի մասշտաբները մեծացնելու ենք, հետո ամեն մեկը իր շրջապատում փորձելու է ինչ-որ փոփոխություն մտցնել, նաև փորձելու ենք զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպել, ասենք հաղպաշտպանության վերաբերյալ գիտելիքները, հմտությունները կամ պատրաստվածություն բարձրացնել քաղաքացիների բացի դրանից, հատկապես աղջիկների մոտ բարձր պահել պատրաստվածությունը նաև ոգին Մարտական ակումբի կամավորներից մեկն էլ ֆիզիկական պատրաստվածության մարզիչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուշույի ֆեդերացիայի հիմնադիր Հարութ Ադամյանն է։ Այսօր արդեն մեր երրորդ բարաբունկն է։ Բարաբունկի դեպողությունը 1-1.5 ժամ է։ Ընդհանուր ֆիզիկական աշխատանք, մգանային աշխատանք, նրանից հետո անցնում ենք ոդքի ցերքի հարվածներ եւ ճգունություն, շնչարական մարզաններ եւ ինքնապաշտպանություն։ Նպատակը ինքնապաշտպանություն սովորելն է։ Այս մարդարվեստը մի քիչ բարդ մարդարվեստ է, ծրագիրը շատ մենձ է։ Կոնկու ուշով որ մենք բարապում ենք, ծրագիրը մեջ մտնում է թավլուները, այսինքն շարժումներ, գլորությամբ շարժումները, շնչարվա մարզակները, հարվածներ, ինքնաբաշխանություն եւ զենքերով վրա դերաբերել, այսինքն փայտը, սուրը։ Դերաբերելու համար մարզիկն որ մի քիչ ֆիզիկապես ինքը պատրաստ է, ես կգարձեմ որ 1.5 տարվա ընթացքում ինքը արդեն կգարանա ինքը իր անձը պաշտպանել։ դե Ֆիզիկապես ինքնոգուն մարմին ունենա Զրուցակիցս համոզված է, որ հակամարտության գոտում ապրող յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա ինքնապաշտպանվել։ Ինքնապաշտպանություն սովորելը բոլորի համար պետք է։ Այսօր մենք ապրում ենք այդպես երկրակնթի վրա, որ միշտ դու քեզ պետք է ապահով զգաս, վստահես քո կարողություններուդ, ֆիզիկական կարողություններուդ, միտքի արագությունիդ, վստահես եւ կարող ես 10 տարի պետք չունենաս, աս ինչ որ սովորել ես, բայց մեկ անգամ եթե պետք ունենաս եւ դու կարող ես ու ցանկդ բերես այդ մեկ անգամվա համար։ Այնպես որ բոլորի համար կարեւոր է, որ նամանավանդ Արցախի երդասաններու համար, բادرներու համար, քանի մենք հիմա ապրում ենք ոչ խաղաղ պայմաններում մեջ, այսինքն բادرազմի կոդի ենք, պետք է բոլոր արցախցիները փոքր դարերից զբաղվեն մարդարվեստի մարզացեղով։ Մասնագիտության պատմաբան Արևիկ Սարգսյանը մարտական ակումբին անդամակցում է նախ եւ առաջ հրաձգության դասընթացների համար։ Չեմ ասում մենք մանրամասնորեն ուսումնասիրենք զինտեխնիկաները եւ այլ եւ այլն, այլ ստրատեգիաներ ու կարծում եմ, որ ցանկացածը պիտի դիրապետի այդ ռազմարվեստին չի բացառվում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կընկնի նման իրավիճակի մեջ ու խոճապի չմատնի ու կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։ Ես շատ կցանկանամ, որ դիապետեմ մի շարք զինատեսակներին, որտեղ իմ հոբին է կրակելը, Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մինչև մինչև լուսի Մերեկոր կսպասեմ քո քայլերի Անզոր թող լույսից մինչև գիշեր Հանդիպեն խոսքերը մեր ու կորած մեր երազները Լուրեսերը անցայմերը նորից Վերացել է հավատը Հույսից նմանվել է մեր կյանքը Միստերի ինձ ներ Լուր են խոսկերը Լուր են երկերը Ու է լույս կավերի lejos de un luna en josera, luna en viajera, mujer luz, oler y cuchero, o tener y pensar, ya Mujer luz, si costumbre. Արևից մինչև լուսին մեկ ժամ Երբ որ մայր դու կմտնես Կգամ կբերեմ ինձ հետ գիշեր Կգտնեմ երկերը մեր Կբարեմ սիրո աստերը você խոստումները Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ցուրփատ 15-20 րոպես մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրխոյանին։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Եկրապահ կամավորականների միության Շունիկի մարդխորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կազմակերպեց մոտ 30 ազատամարտիկների հերթական այցը առաջնագիր։ Մարտխորհրդի կազմում կա 6 բաժանմունք՝ Մեղրիի, Քաջարանի, Կապարանի, Գորիսի, Շիշանի եւ Քաշաթաղի։ Մարտխորհրդի փոխնախագահ Գորիսի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Պարեստի փոխնդապետ Սուրեն Բաղդասարյանի, բաժանմունքի փոխնախագահներ Արայիկ Ղասումյանի եւ Արազդա Դոլունցի, Քաշաթաղի երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքի նախագահ Շեյրան Պողոսյանի հետ մեկնում ենք մեր հանրապետության հարավ-արևելյան զորամասներից մեկը։ Ստորամասում հանդիպում ենք հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Դիմիտրի Ավանեսյանին։ Որոշվում են անելիքները եւ Զորամասի սպաներ Վահագն Դոլունցի Երվան Մոկյանի Մերուժան Տավսյանի ուղեկցությամբ հասնում ենք մարտական դիրքեր, որտեղ մեր արդյև տղաները վստահորեն իրենց պարտականությունն են կատարում։ Մարտական հենակետերից մեկում դիրքի պատասխանատու ավակ լեյտենանտ Արսեն Ֆանունցը դիմավորում է մեզ, զեկուցում, որ արտակարգ իրավիճակ չի գրանցել Ժամանակարները գովեստով են խոսում Արսենի մասին։ Լավ դիրքապահ է, ասում է գումարտակի Ռամանակար Մովսիսյանը, ով արդեն 15 տարի է ինչ հայոց բանակի սպայ է։ Զրուցում եմ ավակ լեյտենանտի հետ։ Չի դժգոհում իր Ռամանակարությամբ ենակետում սկող զինվորներից։ Բոլորն էլ հոգեպես ուժեղ, իրենց անելիք նիմացող տղաներ են, ասում է Արսենը, ավելելով, որ հայ զինվորը գիտի, միայն ինքն է մեր երկրի անվտանգության երաշխիքը։ Հենակետի շարքային Նարեկ Դաներյանը լավագույն ծառայության համար ապարգևատրվում է երկրապահ կամավորականների միության պատվոգրով։ Հաջորդ հենակետի պատասխանատու Սերժան Թովանես Ումրշատյանը ներկայանում եւ զեկուցում է։ Այստեղ եւս արտակարգ դեպք չի գրանցել։ Շնամու կողմից հնչել են կրակոցները, բայց դա արդեն սովորական երևույթ է։ Մոտակա օրերը զորացրվելու է Սերժանտը, ում մասին նույնպես կովեստով են խոսում հրամանատարները։ Երևանից է, մշտապես աչքի ընկել բարձր կարգապահությամբ։ Համարցակ ու զգոն զինվոր է, ասում է Վաշտե Ռամանատար Դավթյանը, ով արդեն 5 տարի է ինչ ծառայում է այս զորամասում։ 9 տարի առաջ ավարտել է Վազգեն Սարգսյան անվան ռազմական ինստիտուտը եւ անմիջապես ծառայության անցել հայոց զինված ուժերում։ Հովանես Ուրումշյանը նույնպես արժանացավ Հայաստան Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միջան պատվոգրի։ Զրուցում եմ Շարքայներ Անդրանիկ Սարգսյանի, Արման Սահակյանի հետ։ Ծառայության կեսից ավելին արդեն անցկացրել են տղաները։ Չեն տրտընջում ծառայությունից, իրենց պարտն են կատարում հայրենիքի հանդեպ։ Շարքային Ասպետյան սասում իր գործին է, ուշադիր տարածքն է դիտում։ Մոտենում եմ խրոխտ զինվորին։ Թեղուտից է, 10 ամիս ինչ ծառայության մեջ է։ Ցանկացած պահի կարող են հայտնվել թուրքերը։ Ոստի մշտական աչալրջությունը պետք է պահպանվի եւ գիտեն տղաներ իրենց անելիքը։ Վերջին երկու տարիներին կատարված դեպքերն արդեն դաս են դարձել բոլորի համար։ Սերտական հենակետի պատասխանատու սերժանտ Աբ รา համ Կարապետյանը դիմավորում է մեզ։ Պատիվ տալիս օպերատիվ բաժանմունքի պետին զեկուցում իրավիճակի մասին։ Ծառայության ընթացքում նույնպես աչքի ընկեց զինվորի պահվածքով եւ արգևատրվեց երկրապահ կամավորականների միջան պատվոգրով, որը հանձնեց Սուրեն Բաղդասարյանը։ Արևան հենակետում տղաները նաև մատուռ են կառուցել։ Գրեթե բոլոր հենակետերում կան նման սրբատեղներ, որոնք հույսը ավատ են ներշնչում մեր զինվորներին։ Փոխնդապետ Դոլունցի հետ մտնում ենք զինվորականների ձեռքով կառուցած մատուռը, որտեղ սրբապատկերներ կան։ Երկրաբակ կամավորականները միջան կողմից նվիրած նոր կտակարանը նույնպես իր տեղն է գտնում սրբատ տեղիում։ Դիրքապահներից Երևանցի Կարեն Կիոսյանը 10 օրից զորացրվելու է, իսկ այժմ իր պարտականությունն է կատարում։ Իզուր շանցանց առաջան 2 տարին։ Տուն է գնալու մեծ հիշողություններով, շատ ընկերներ է ձեռք բերել։ Ամենակարևորը հայրենիքի սահման անառիկ է պահել մարտական ընկերների հետ։ Հրաժեշտ տալով զորամասի լավագույն գումարտակներից մեկի դիրքապահ տղաներին շարժվում են կաջոր դիրքեր, հավատով, որ հայոց սահմանը անառիկ է։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զոհրաբր Քոյաններ։ let you նակամա Քեզ մոտ բերում են քայլեր Մարտիկն եթերում տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն Արցախի Պետական Համասարանի Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սիրա Ավանեսյանը, ով ուզում է մասնագիտությամբ աշխատել։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մանկուց երազած մասնագիտության տեր դառնալն իհարկե մեծ հաջողություն է, բայց երբ երազանքներդ արդեն ուսանողական տարիներին ոչ այնքան խոստումնալից ապագայով իրականությանն են բախվում, ստիպված ես լինում մտածել մեկ այլ մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին։ Զրուցակիցս ԱՌՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Սիրա Ավանեսյանը անշուշտ ուզում է մասնագիտությամբ աշխատել։ Նույնիսկ պատկերացնում է իրեն որպես թերթի լրագրող, սակայն այնքան էլ համոզված չէ, որ ստացած գիտելիքներն իրեն կբավարարեն լավ մասնագետ դառնալու համար եւ ուրիշ մասնագիտություն է յուրացրել։ Խոստովանում է, որ այդուհանդերձ կփորձի որևէ կերպ կիրառել համալսարանում ստացած գիտելիքները։ Սիրա ինչքան նախնական զրույցից տեղեկացա, անունդ հետաքրքիր պատմություն ունի, ոչ սովորական անուն է եւ ունի իր նախապատմությունը։ Իմ անունը դրել է Մոնթե Մեմքոնյանը։ Նա իմ հոր զինակից ընկերն էր, իմ հայրը Կոմիտաս Ավանեսյանը, նրա վարորդն էր, ինչպես նաև զինակից ընկերը։ Երբ 93 թվականին Ավոն զոհվեց, նրա կինը զանգեց Երևանից ու ասաց, որ Ավոն միշտ երազում էր, եթե իրեն որդի լինի, որդու անունը դնեն Սարո, իսկ աղջկա անունը Սիրա։ Եվ քանի որ չունեցավ զավակ, որոշեցին իմ անունը դնել Սիրա։ Այսինքն դու հպարտ հպարտանալու առիթ ունես, որ քո անունը դրել է լեգենդար Ավոն։ Այո, ես շատ հպարտ եմ եւ միշտ հպարտ կլինեմ, որ իմ անունը դրել է Մոնտե Մելքոնյանը։ Սիրա դու ընտրել ես լրագրողի մասնագիտությունը, հետաքրքիր է ինչպես։ Ճիշտն ասած, մանկուց միշտ երազել եմ լրագրող, երբ հերոստատեսությամբ տեսնում եմ լրագրողներին, թե ինչպես են խոսում, տարբեր տեղեր գնում, ծանոթանում մարդկանց կենցաղին, առօրյային, ես նույնպես ցանկություն ունեցա դառնալ այդպիսին ու ընտրեցի այդ մասնագիտությունը։ Քո պատկերացումները, երազանքները մասնագիտության հետ կապված արդեն համալսարանում սկսեցին իրագործվել։ Ես ընտրելով այդ մասնագիտությունը ավելի մեծ սպասումներ ունեի, բայց քանի որ սովորելով այս 4 տարի տարվա ընթացքում սպասումները ինչքան որ կան դրանցից կեսը ունեցա։ Մասնագետների պակասի պատճառով այդքան էլ իմ սպասելիքները չարթարացան։ Համասանի այդ կոլորիտը, մտնոլորտը, որ ես սպասում էի, այդքան էլ լավ չէր։ Փաստորեն դու բավականին վառ երազանքներով մտար համասարան ու բախվեցիր իրականությանով, որ իրոք դասավանդող մասնագետները քիչ են, այնպեսին ինչպեսին դու պատկերացնում էիր, այդպես չէ բոլորովին էլ, բայց կա հարցի մյուս կողմը, որ ինքնակրթությամբ պետք է զբաղվել, բացի համացանական գիտելիքից։ Ինքնակրթությամբ զբաղվելը մարդ կարող է առանց սովորելու էլ զբաղվի ինքն իրենով եւ հասնի մեծագույն հաջողության։ Ես այդպես եմ կարծում ամենայդևս։ Այսինքն առանց համասարանական կրթության, ինքնակրթությամբ ընթերցելով, պրակտիկայում փորձելով ինչ-որ բաներ անել, ելի կարելի է հաջողության հասնել։ Այո, պրակտիկայում նույնպես կարելի է հաջողության հասնել։ Լրագրությունը մի քանի ճյուղ ունի, դու ընտրել ես նեղ մասնագիտություն։ Այսինքն որտեղ ես քեզ տեսնում հերոստատեսությունում, ռադիոյում, թերթում, հիմա բազմաթիվ կայք էջեր կան համացանցի դարում։ Ճիշտն ասած, սկզբում ինձ ավելի շատ դուր էր գալիս հերոստատեսության այդ ոլորտը, այդտեղ աշխատելը, բայց հիմա երևի չէ, ավելի շատ կուզեի իմ տեղը գտնել, բայց Մի խոսքով թերթի լարագրող ես ուզում դառնալ։ Ասում են ավելի դժվար է թերթում աշխատելը։ Օրինակ ես հոդվածներ եմ տալիս թերթին։ Դու հիմա արդեն հոդվածներ տալիս ես։ Հա, ես հոդվածներ ունեմ տված թերթին։ Որ թերթ է դες համագործակցում։ Մարտունու ամարած թերթին, հայրենաց պաշտպանին, դա որոշակի փորձ է, այսինքն երբ քո գրած հոդվածը տեսնում ես թերթում, նաև ինչ-որ հաճելի հպարտություն եմ զգում, երբ տեսնում եմ իմ հոդվածները թերթերում։ Սրա օրը ինչպես է սիրում հագեցնել, բացի համասարան գնալուց, դաս սովորելուց, ինչով է երիտասարդը այսօր հագեցնում իր օրը։ Քանի որ մենք քաղաքում չունենք այդքան շատ գնալու տեղեր, մենք փորձում ենք կուրսեցիներով, ընկերներով, նեղ շրջանակներով մեր օրը հագեցնել ինքներս։ Ինչպես։ Ասենք գնում ենք միտեղ նստում կամ գնում ենք զբոսնելու կամ մեկի տուն ենք գնում։ Ընկերական շրջապատը երևի չի բավարարվում միայն կուրսով, երևի էլի ընկերներ ունես համասարանից դուրս։ Ինչն ես գնահատում ընկերների մեջ, ինչն է քեզ համար կարևոր։ Ընդհանրապես ընկերության մեջ ես ավելի շատ կարևորում եմ ազնվությունը, վստահությունը, փոխադարձ հարգանքը, ինչպես նաև երբ պետք լինի իրար օգնեն։ Ինչ սպասելիքներ ունես քո մասնագիտությունից այստեղ Արցախում։ Եվ արդյոք սովորելուց ավարտելուց հետո կաշխատես, այդ պոտենցիալը զգում ես, որ պիտի աշխատես այդ ոլորտում։ Իմ կարծիքով Արցախում այդքան էլ լայն մասշտաբներով չի։ Ու չգիտեմ, երևի ես իմ մասնագիտությամբ չզբաղվեմ հետագայում։ Իսկ ինչով է զբաղվելու։ Ճիշտն ասած, ես իմ մասնագիտությունից բացի աշխատում եմ նաև ոչ մշտական աշխատանք, բայց բուշետներ եմ անում, հարսանիքների սեղանների զարդարում։ Այսօր դա բավականին պահանջարկ ունեցող մասնագիտություն է եւ այն իրոք կարող է անհրաժեշտ լինել եւ եթե մասնագիտանաս, բավական գեղեցիկ լավ մասնագիտություն է։ Այո, դա շատ լավ մասնագիտություն է, ինձ շատ դուր է գալիս, սովորել եմ Երևանում զբաղվում այդ մասնագիտությամբ հատուկ այդ գծով բայց մշտական չի աշխատանքս։ Սովորելուց հետո հնարավոր է, ասենք մշտական ինչ որտեղ գտնես կամ համատեղես, ինչու՞ չէ։ Դա այնպիսի աշխատանք է, որ հնարավոր է, չէ՞, համատեղել եւ ուրիշ մասնագիտության հետ։ Եվ գուցե իրար օգնեն նույնիսկ քո ստացած երկու մասնագիտությունները։ Գուցե հենց առաջինը դու այդ մասին ինչ որ ծավալուն հոդվածով հանդես գաս այդ մասնագիտության մասին կամ ստացվի։ Կամ ասենք հարցազրույցներ անես ունես այդ մասնագիտության մարդկանց հետ։ Տարբերակները շատ են բավականին։ Նկատի ունեմ, որ ափսոս է, երբ սովորելու տարիների այնուհանդերձ կյանքում չկիրառես Հնարավոր է նաև ընթացքում թերթերին հոդվածներ տալ պարզապես որպեսի լարագրողի այդ որովհետև ես դրանից բավականություն եմ ստանում որպեսի լարագրողի այդ բնավորությունը ձևավորված թեկուզ լարագրողի մասնակցությունը չկորչի մի խոսքով Այո, ու նաև որ ասում են այն լրագրողը, ով իր իրավունքներն ու պարտականությունները չգիտի, նա չի կարող կատարել իր մասնագիտական գործունեությունը։ Ու ամեն լրագրող պիտի ունենա իր իրավունքը ու չզբաղվի ապա տեղեկատվությամբ, ինչն էլ կարող է խթան հանդիսանալ հանրության, ինչպես նաև պետության շահերին։ Այո, առաջին բանը, որ լրագրողը պետք է սովորի, երևի արդեն տեղյակ ես, որ ճիշտ ինֆորմացիա տա նորությանը, քանի որ իրենից այդ պահին շատ բան է կախված։ Եվ առհասարակ գիտակցումը, որ քեզանից շատ բան է կախված։ Այո, իրավագիտակից լրագրող այսպիսի մի արտահայտություն կա, որը պետք է լինի բոլորի մեջ։ Սրա քեզ հաջողություններ ամեն դեպքում կշարունակես կմասնագիտանաս որպես լրագրող իհարկե ինչը ցանկալի է, թե այլ մասնագիտության մեջ ավելի կխորանաս։ Ցանկանում եմ, որ լրագրողի այդ ամեն ինչ տեսնելու, նկատելու, մարդկանց հոգսերին, խնդիրներին տեղյակ միակ լինելու, տեղեկացնելու, նաև ինչ որ մեկի կողքին լինելու պատրաստակամությունը քո մեջ միշտ լինի որպես մասնագիտական ու մարդկային ջիղ եւ որ հաջողությունը քեզ միշտ ուղեկցի, ինչ հանգամանքներ են լինեն, դու հպարտությամբ ասես, որ լրագրող ես, դու ավարտել ես այդ բաժինը եւ եթե նույնիսկ չխորանաս մասնագիտության մեջ, այնուամենայնիվ մեր լրագրողին հատուկ ինչ որ հատկություններ կլինեն քո մեջ։ Շնորհակալություն։ Այո, շատ բաներ սովորել ես համալսարանից այս 4 տարիների ընթացքում ու դրանք միշտ կպահեմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Իրիկնակը դյուսա եկան, տանը սիրան դյուսա եկան, սորմին կորեք վեր վարան, գիտա սրտես դյուսա եկան։ անկոտրում Երբ հավաքվում ենք մենք կամուկ հավաք դառնում ենք զենք Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահավ Մայա ապա Արցախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ կորուստ ու վիշտ խազան չեցոց վանքի ստանգերը սուր պիտի հնչե ու թե կռի Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշար նորվա հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բենեդիկտո Սպինոզան, Նիդերլանդացի մտածող, Լորենս Թերն, Իռլանդացի կրոնավոր եւ գրող, Ալեքսանդր Սովորովը հայկական արմատներով ռուս զորավար, Հենրի Բուկլը անգլիացի շախմատիստ պատմաբան, Կարլո Կոլոդին իտալացի գրող լրագրող, Ավգուստ Բերը գերմանացի վիրաբույժ, Ուոլթեր Գրիֆինը ամերիկացի ճարտարապետ, Բրիջիտ Դիրանը իռլանդացի գրող, Ալֆրեդ Շնիտկեն ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Նատալիա Կրաչկովսկայան ռուս դերասանուհի, Ալեքսանդր Մասլյակովը ռուս հերոստաղորդավար։ Thank you. Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 24-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։